Barcelona, a 16 de agosto de 2021. Seguimos con la particularidad de la guitarra clásica respecto a los tres o cuatro armónicos de cuerdas al aire respecto a la nota si, 4 cuadro. Ese si cuadro que al no ocupa tres, cuatro, tres o cuatro ah, armónicos de cuerdas al aire representa para la guitarra clásica el máximo esplendor, ya que nos damos que esta, esta posibilidad de tener tres o cuatro armónicos de cuerdas al aire de de cuadro implica una, una comparecencia o una particularidad de la guitarra casi mucho mejor que la que, la que se encuentra en la falta del armónico de la nota si bemol de cuerdas al aire, como la de los cinco tonos o escala pentatónica de, de las teclas blancas del piano. Por lo tanto, reunimos que para nosotros la guitarra clásica de esos cuatro armónicos, que son uno en la primera cuerda, en el séptimo traste, al aire, otro en la, en la segunda cuerda, en el quinto traste al aire, otro en la tercera cuerda, en el cuarto traste al aire, y el oscuro, o el más de, más de dos octavas, de la sexta cuerda, en el tercer traste, también al aire. Por lo tanto, este procedimiento que encontramos tan no tan benizo como otros procedimientos de la guitarra, implica una seriedad total respecto a la música clásica, al respecto de esta, condición del cibe cuadro, respecto a las notas unísono al aire en la guitarra.